cerita Judul Pesanan Goib Kiriman dari Dimas Ivan Damares Dari Belura, Jawa Tengah pasti merasai mati. Dan awaskan kamu akan disempurnakan Lalu siapa saja yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, itulah dia orang yang beruntung. suwarake minangka kedadian nyata kang tau dialami cakmat bakul pecelele koncone kakangku kang ya kuwi daharan kas lamongan kedadian iki dialami nalika taun 2005 ing cepu jawa tengah resawi nanging ing pakjroning pakupingan ne piantun cepu aku bisa kaceluk cakmat minangka celukan kas piantun Jawa Timur yo aku diwiyosake ing desa Kendal Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan kang uga bisa kasebut kutha soto ing pacelatuning tuture wong Lamongan Muh giniyo mula bukane kabupaten Lamongan iki bisa kasebut kutha soto. Aku dhewe ya ora ngerti. Apa minangka akeh bakul sotone? Nanging aku ngira-ngira dhewe yen toh kutha Lamongan iki cocoke disandingake kutha Tambak. Pancen bener. Ning kene Tambak wis dadi pangupa jiwa ragane manungsa ing Lamongan iki. sadar yen ing kutha cilik lamongan iki angel kocap nguripi anak lan bojoku aku njajal pesiran lebih cepu buka usaha pecel lele ing kompleks taman cepu sak ngarepe rumah sakit dokter Suprapto cepu nasibe wong ing perantuan kudu lilo ninggal omah lan kutha kelahiran nanging kuwi ora tinompo alasan Yen kabeh tak kurbanke minangka kocap bisa madangi pawonane bojoku lan marki padarane anak-anakku kang isih sumego kuwi. Syukur alhamdulillah. Sak suwene aku bakulan iki tak ngira-ngira aku go bisa kasebut usahaku kasil. Lah piye ora kasil? Aku go wis bisa duweni loro anak buah lan uga bisa duweni mobil ingkang wis cumepak ing garasi omahku dhewe ing Tambak Rama Cepu. Ora ya mung aku dhewe kang buka usaha pecel lele ing Cepu iki, uga akeh piyantun lamongan kang buka usaha iki. Nanging tinalar tumekaning rejeki kuwi apa ora wis ana sing ngatur? Mbah kuwi sitik apa akeh tetep tak syukuri karo sisianku sari jenenge ing cepukene. Nanging aku ora peduli. Aku tetep buka warung lesianku karo anak buahku loro Yadilan Sukir. Selatu ning marang Sukir iki nambi gelar kloso lesean. Eh laya iya, wayah malam Minggu kaya grimis ya, Kir. Jawab Sukir karo masang layar. kecak Wah, jan wayahe salirono noman sirisiran kok ya grimis. bubar isa udan ngumbara terang. Sumunari cahya rembulan balik ngulapi lemah cepu iki. Sinuman wis padha sriweran golek pasanganing tumuju taman cepu iki. Lan uga iku samiji, uga akeh sing mung cangkruk lan nelesi gorokane gawe sak cantel kopi pahit. Udakara jam setengah 09.00 bengi, warungku keprungu swarane mesin mobil kijang ireng kang mandeg ing ngarep plesianku. Saka mobil kuwi metu wong wedok ayu kang jumangkah, metu saka mobil kang lawange agi-agi dibuka pe sopere. Karo jumangkah terus mlebu plesianku. Aku nakoki wong wedok kuwi. Persa menapa, Mbak? Jawabe wong wedok kuwi karo mesem. Pecelelene lelene nggih, Pak, dijahar teng mriki. jawabku karo ke lenggah. Oh, inji mbak, ditenggo inji, ngapun tene mbak, unjuane nopo niki? Jawabe wong wedok kuwi kang lungguh ing sising supire. Teh anget mawon, Pak. Kale nggih. Nggih, Mbak, ditenggo rumiyin. Karo mbakku mengguri aku ngongkon nyadilan sukir. Kir, yat, kae goreng kelele cacah loro yo. Aku tak sing gawe teh anget. Jawab Yadi karo ngulek sambel. Oh, siap, Pak. Teh anget dadi banjur tak subuke wong loro kuwi mau. Niki, Mbak, Mas unjukane monggo. Jawabe wong wedok kuwi trima mesem. Sakwise pecelire dadi banjur diterne. Tak sawang-sawang saka kaduan wong wedok karo supire mau nek mangan jan ora kaya padatane. Dahar urung ana limang menit wis entek. aku mbatene. Iki jane pancen lesu apa piye to? Jangan aneh-aneh. Nanging pangrasa kuwi cepet tak buak. Sakrene aku ditimbali pelangganku kuwi mau. Pak, sampun. Oh, oh, oh injih, Mbak. Sedaya 6.000. Karo maringi duit wong wedok kuwi nakoki aku. Sampean apa pun dangu to, Pak? Geluti pecelele niki. Kok rasanya wis jan enak tenan. Uga sambel jan krasa temenan. Sampun dangu kok Mbak kula niki. Dening econipun masakan lak niku tergantung pengalaman to, Mbak. Ngene lho, Pak. Napa jenengan kersa yen ngantenipun putri kula malam jemah legi Daharani pun lele bapak puniko. Kulo kula akan pesenan minangka damel resepsi, Pak. Oh, sakit, Mbak. pun daleme mbahe pundi mangke kula kali lare-lare kang nyiapake. Asma kula ngatmini, Pak. Dalem kula sak ngandhape gunung dinding Kedung Tuban. Tapi resepsine dalu, Pak. Tabuh kalih dalu lo Pripun? Pripun, Pak? Saget. Aku sedilok batin. Kok lagi ngerti iki ya resepsi manten kok jam sak mono kuwi. Kok yo ngene-ngene. Sauti wong wedok kuwi karo nyebrek tanganku. Boten usah khawatir, mbok pilih reganipun ageng nggih kula tetep percados jaharan iki kok, Pak. Njenjen ndak saged mangke supados kula siapke kali lare-lare minangka didene kepengker. Karo ngadeg wong wedok kuwi pamitan. Nggih pun Pak nak ngoten, niki nomor telepon kula nggih. Njenjen oh, eh, eh, ndak sami-sami. kating lelakon Dino kemis kliwon malam jemah legi aku wis teko Sore kuwi aku siap-siap masak bae ngeter pesenan mengku bengi ing tlatah Gunung Dinding Bibar isak kabeh masakan wis dadi lan kari mlebokake ing jero kendaraan gawe ngirim ing kedung Wetara jam 09.00 bengi aku lan anak buahku loro wis nang jero mobil, siap-siap budal tumuju papan miwiti gawe mantu jarene Yung Atemi kang andhok pecel leleku dina Minggu kepengker. arep mlebu gapura gunung dinding ora ana lampu siji-siji yo mung lampu mobil iki kang nyumunari dalan saka jero mobil ya ditakon karo aku lho cak dalane bungat temi pundi to cak sampean apa mung kertas sautku karo konsentrasi nyetir aku mau ditelepon jare mengko utusane bunga temu bakal mapak awake dhewe ing jembatan mebu desa kang dadi petunjuk jalan ya wis to aja kuwatir bener kandhane arep mlebu desa wis ana jembatan lan ing tengah jembatan iku ana wong lanang loro kang jumegret lungguh ing dhuwur motor. Mesin mobil tak pateni banjur aku mudhun lan nakoni wong lanang kang gawe pesandang ireng kabeh kuwi mau. Hmm. Mas nyuwun sewu napa sampean ingkang utusane bunga teming kang gadah damel punika? Wong loro kuwi blas ora nyauri trimo mantuk-mantuk. arep bae tak takoni meneh wis kedisian saurane wong lanang sijine. Wis ayo Mas, rasa kesuwen ayo tutu aku komburi. Aku manut. Banjur aku munggah mobil ngetutake wong kuwi mau saka mburi. Dalan sing tak liwati mbuh bisa ngendi aku ora ngerti mergo amung ketok godhong godongan alas kang awe-awe. Wotoro 15 menit mlaku akhire wis teko ing papan panggonan. Kaya kagetku nyawang dalemi bunga temingkang gedhong magrong-magrong. Kang ana panggung ketoprak kang bakal dimainke mengko. Aku karo loro anak banjur metu saka mobilan ngedonake pesenan catering. Lagi wae sibuk ngedonake pesenan, weruh-weruh gegerku diteblek kanggo banjur muni. Oh alah pak Sampun dugi to Monggo langsung wae jaharanya dibuta teng wingking Mengke selak poro tamu dugi Oh oh oh oh bu Banjur aku karo loro anak buahku tumuju muri gawe nyeleh garaniku. Ning pawon kono wis kebak wong akeh kang sing tak gumun. Ora ana wong siji-siji kang mesem utawa nyapa aku. kaya kaya wong ing mburi kuwi melilik nyawang aku karo pakulitane ingkang pucet kabeh nanging kuwi kabeh tanggap biasa rono aku ya mung jalanke perintah ngirim darah iki bener jam merolas pas resepsi dimulai para tamu wis padha teko Oh, oh. tenan tamune bunga temi dina iki. Rek sedelok para tamu wis padha dahar nanging sing tak gumune menek. Para tamu dahar ora kaya wong padatane wong dahar. Padha karo pas bunga temi andhok ing warungku kae durung ana sedelok wis entek. Wis jan menungso apa to iki? Durung nganti batin kang ora wis-wis Aku dikagetake tumekaning bungat mi teko mburiku. Niki, Pak, kula amplopi sak niki. Monggo ditung rumiyin, Pak. Dene mengkikirang ngendika nggih, Pak? Hmm, boten kok, Bu. Wong nggih porsine sak menten dados nggih boten lepat nek cocok kali amplope niki kok, Bu. Kula nggih percados jenengan kok. Monggo, Pak, teng mriki riyen. Jerek meresani keteprak riyen. Oh, inci bu, matur suwun. Eh, Ayo, metu. Halo. Halo, Lanul. deh, eh, apa Ayo neng kene ditentoke, oneng pacaran jopo. Pacaran Ayo foto nang alam. Ah, foto. Pacaran kabeh hormat yo. Hei, hei. 哎，观众，哎，给这么多给，滚，哎，走，放走，该不着，你怎么不走？哎呦，这个短短快要我爆肝了。Eh, ku ngatur meripat gawe ndelok petoprak. Wis jan lincah tenan para pemaine. Anggone salto ngiwa, salto nengen lan alur critane go teratur, ora salah yen para tamu padha melek meripate. Tapi sing tak gumune, koyok-koyok kok ya mung aku tok sing mandengi ketoprak iki. Para tamu padha ndingluke sirah kaya-kaya ora kepingin nyawang lelakoning cerita kuwi. jan ngane-ngane tenan iki. Wetara jam 3 ketoprak padha buyar. Para tamu padha mulih nanging sing tak gumune meneh. Para tamu kuwi mlakune padha ndingkluk kaya-kaya mripate ngleki dalan. Wis mbuh aku ora mikir krana mripate iki wis kudu kelet Aku karo loro anak buahku agi-agi munggah mobil lan bali ing omahku tambak promo cepu. aku nyetir ya ora banter. Nang kaya rodone mobilku playune banter banget. Kaya-kaya disawatake. Saimbo kagetku ngerti-ngerti ngarepku lawa wujudan putih-putih ngaget ngejejer kang ketrak mobilku. Astagfirullahaladzim. Mobilku mandek dadak lan ngagetake loro anak buahku sing turu padha tangi mergo mandeke mobilku kang dadak iki. Saute sukir ning aku. ya ya apa ta cak kaget aku alon-alon gawe ta arep teko ngomah ae lho aku blas ora nyauri mergo aku isih kaget lan mikir wujudan apa sing tak terak mau Aku banjur medun saka mobil banjur ndelok kala mobil yoga ora ana sing nganeng-nganeng. Aku wis mbuh pikiranku nglambrang. Banjur aku munggah mobil mbacutake nyetir meneh tumuju omahku. kucul soko alas gunung dinding ora ana kedadian apa-apa sampai tekan omah. Sakane omahku banjur buka lawang lan keporo krungu suaranya dan subuh ngalut-ngalut saka corong speaker masjid lor desa. Aku banjur nglasanakake tugas kewajibanku salat subuh. Lan sabare kuwi aku isih kelap-kelip mripatku ana sofa ruang tamu mikir kedadian mau. Batinku jane wujudan apa kabeh mau yo ya, yo. Ya, ya. Weruh-weruh aku kebacut turuning sopa. Soko saimbo keseling awakku mau weruh-weruh aku dikagetke digugah sisianku. Mas, Mas, ndang tangi. Adus, kae lho bocah-bocah ndang diterno sekolah. Aku tak blonjo putuan warung ning pasar. Salku karo ngucek-ngucek meripat mergojek ngantuk. Ah, ya, Dik. Karo raga sak amplop sing mau bengi diparingi bungat mi minangka opah kunyediani catering ing acara mantu dheweke bengi mau aku omong karo bojoku iki kok opah opahe dek bengi Nang nalika pas amplop kuwi arep tak seleno aku karo bojoku dikagetake suaraning barang kang ceblok saka jero amplop mau kaya wesi ceblok Banjur tak grayani ngisor meja jebul sing ceblok saka jero amplop mau rupo ali-ali mas sing ana berliane. Aku kaget banjur bojoku omong. Lho, Mas, ali-aline sapa, Mas? Aja pisan-pisan colong jupuk nggone wong lho, Mas. Karo nenang kesisianku aku ngomong. Sik to, Aku dhewe iki ya ora aruh. Nek ning jero amplop ki mau ana ali-aline. -ali opo gek mengko ali-aline bungat mikeri ning ngampok iki malu ya dik bojoku nyemauri karo nyaut ali-ali kuwi iya mas paling wis balikno wae mas ana ngono kan awake dhewe njajal balikno lan ora duwe niatan colong jupuk iya dik mengko bar pasar aku menyang omahe bungat ni Bar kuwi aku lan sisianku nunggang montor tumuju daleme bungatmu. Nanging aku sak tengahing jembatan sing dek bengi mandek. Aku bingung bulat sing ngendi. Banjur aku mudun saka montolan takon wong tua liwat mlaku ning ngarep nggawa pacul. Mbah, mbah, nyuwun sewu nggih. Daleme bulat niku pundi nggih, Mbah? Wong tua kuwi karo nyeleke pacul. Sinten, Mas? Bulat mi. Hmm. Sak dawane ya swa kula manggen latah dinding mriki kok mboten tau nyumurupi piantun ingkang namine bunga niki, eh, Mas. Saestu kok, mbak Ingkang dek dalu gadah damel ageng ing desa mriki kok, mbak wong nanggap petoprak barang, Mbah. Kula njih dipeseni supados nyediani daharan ing damel bungatmi ingkang gadah acara mantu kok, mbak Oh, Mas, Mas. Darane sampean iku sing meseni penguasa ratu cemit mriki, Mas. Wala. Kata Mas tiyang ingkang dibedo kali demit mriki. Tratan jinjing mriki pancen kawentar wingit lho, Mas. Jenengan tasik untung saged balik medal saking alas gunung cinting punika. Boten sekedhik tiyang ingkang boten saged balik. umpami balik nggih mesti linglung lan estunipun dados piantun saliwang lho Mas. Krungu suara wong tuwa kuwi aku karo bojoku dadi mlungu goblok dadak. Saimbo kagetku. Yen daranku pecelele sing sak suwene iki tak gluti. Lakon dipesen bangsa lelembut penguasa gunung dinding. Sak banjure kuwi aku mulih lan ali-ali kuwi ora tak buat nanging tak simpen ning sor paturonku. sisianku takon gawe ora gelem. Kandhane sisianku kuwi ali-ali kramat. Mbuh kuwi ali-ali kramat apa biasa ku yo ora ngerti. Sing tak titeni lan tak ngerteni sak banjuri kenek pesenan genit kuwi usahaku tambah laris lan kelakon aku bisa ngadekne omah nomor loro ing lamongan kono aku ora tau kepikiran musrik dadi ake ali-ali kuwi jimat sugihku Nanging aku tetep junjung asmaning Gusti kang akaro jagat kang bisa nglancaraké sugihku nganti saiki. Ya wis cukup semene cerita pengalaman Cak Mat Rahmat Sapii bakul pecel lele ing kompleks Taman Cepu. Salam Jimatres Blura, soko aku Dimas EP. Salam Jimatres. Au.